Urietatik goiti paruskal herriko haslek, asuak ez ohiko presiu antxaldu tutie, ohitazteko iparaldeko asuak ujatian eguberiz espanyalat salduk dia, eta bazkoz frantziako ostatietan, saju hatxarriko presioen emendatziaen arrazuak desbardinak dia, asuak kooperatibako lehen den peio kihialt. Konkurrentzia gutiago izan duzu merkatien, Espainiako merkatien. Uh, Zelanda berriko asurkia geug eta habo uh, baduzu oai eh, txinat eta hola, eta erran ahi dizu asu imentsa badela horrokorki mundu otan. Uh, konsumitzeko maniak ebai kambiatzen dutzu herri hoitan, herri handi hoitan txinan eta hola agi geug jaten dizi, ebenko kontraioa. Eta Espainiako ebai Hazteko manea heben bezala kambiatzen nahi duzu geuk eta gutiago baduzu hasle, asui hasle. Hatik goatze hortaik landa, presioak berriz apaltu dia, gauzo kooperatibako Jean-Michel Irume. Bazen, uh, une de transporteur prebutua zen uh, abenduaren hoita hogeian, hoita batean eta hoita bian. Beldu zen normalki aste hori da aste hobena. Ordian klientek er, erosituzte biziki asuri hamazazpian eta hamezortzian. Uh, presio honean, egia da. Eta gio hori izan da, eta uh, bazen biziki apairu prebut duak zirenak, uh, enpresetako uh, urte finitzeko be apairuak, familian apairuak, eta horiek, ebe, COVID-a horrengatik, ebe, biziki ez ez Ondoko astetan presioek apal jarraikiko badie e, bazkoko merkatientako baikor agertudia asuia eta kauzo asuiak saltzen tutien sibeoko bi kooperatibak.